Čitanje iz poslanice Efesima svetog apostola Pavla. Pazimo. Braćo, vladaj se kao da djeca svetlosti, jer plod duha je u svakoj dobroti i pravednosti i istini. Istražujte što je ugodno gospodu, i nemojte uzimati učešća u besplodnim delima tame, nego ih još razotkrivajte. Jer je sramno i govoriti onome što oni tajno čine, a sve što se razotkriva svetlošću se obelodanjuje, jer sve što je obelodanjeno izlazi na svetlost. Zato veli, ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih, i obasjaće te Hristos. Dakle, pazite dobro kako živite, ne kao nemudri, nego kao mudri, koristeći vreme jer su dani zli. Zbog toga ne budite nerazumni, nego shvatite šta je volja gospodnja. I ne opijajte se vinom u čemu je razvrat, nego se ispunjavajte duhom, govoreći među sobom u psalmima i himnama i pesmama duhovnim, pevajući i pojući Gospodu u srcu svome.